บุ๊กทูห้าสิบน้ำมือยนำมือยที่สระว่ายน้ำ trong bể bơi trong bể bơi วันนี้อากาศร้อน hôm nay nóng hôm nay nóng เราไปสระว่ายน้ำกันไหม chúng ta đi bơi không chúng ta đi bơi không คุณอยากไปว่ายน้ำไหม bạn có hứng đi bơi không bạn có hứng đi bơi không คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม bạn có khăn tắm không bạn có khăn tắm không คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม bạn có quần bơi không bạn có quần bơi không คุณมีชุดว่ายน้ำไหม bạn có áo tắm không bạn có áo tắm không คุณว่ายน้ำได้ไหม bạn biết bơi không bạn biết bơi không คุณดำน้ำเป็นไหม bạn biết lặn không bạn biết lặn không คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม bạn có thể nhảy xuống nước được không bạn có thể nhảy xuống nước không อาบน้ำได้ที่ไหน vòi tắm hoa sen ở đâu vòi tắm hoa sen ở đâu ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน phòng thay quần áo ở đâu phòng thay quần áo ở đâu แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน kính bơi ở đâu kính bơi ở đâu น้ำลึกไหม nước sâu không nước sâu không น้ำสะอาดไหม nước sạch không nước sạch không น้ำอุ่นไหม nước này nóng không nước này nóng không ผมหนาวมาก tôi lạnh quá tôi lạnh quá น้ำเย็นเกินไป nước này lạnh quá nước này lạnh quá ผมจะขึ้นจากน้ำแล้ว Tôi lên bờ đây.